A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Not i bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjerni, dobar put vjernici, vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.autor.com Soba Put Vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal i video i audio download arhive. Kuran i tefsir, akida, fit, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.tačkvalda.com صبر يا فارس إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراض وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاق القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما عرض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما يا مسلمون القدس تستغيث عذرا يا إخواننا في فلسطين عذرا لأمنا العجوز عذرا لأخينا الشاب عذرا لطفلنا اليتيم عذرا لأختنا المسلمة عذرا لك يا مسلمة يوم تهلك عرضك ونحن نتفرج أين أحفاد مصعب بن عمير أين أحفاد مصعب بن عمير وأين أحفاد عمر بن عبد العزيز والله أين الفاروق عمر ما فارق المدينة إلا من أجل الأخفى المبارك Ovo nije ono što neki opravdavaju i kažu ja imam mjet da uđe parlament kako bi, kako bi muslimanima poboljšao njihovo stanje kako bi popravio stanje, kako bi olakšao. To je neispravno. Djela moraju biti po Kur'anu i sunnetu. Djela moraju biti onako kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio tako? أرد فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها يهمي عليها بواب النار مقلاع يهمي عليها Pripremimo Allahu Đelešanuhu odgovor na sudnjem danu za naša velika i mala djela. Pripremimo Allahu Đelešanuhu odgovor na sudnjem danu da li smo mi bili od onih koji su uzdizali njegovu vjeru. Da li smo mi bili od onih koji su se žrtvovali za njegovu vjeru. da li smo mi bili od onih koji su ispunili ono zašto nas je stvorio يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع آهات حزنك قد زاد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو Pokušavao sam da razumijem. Pokušavao sam, ali ne mogu nikako da shvatim Šta je cilj čovjeka koji otvori sobu i postavi temu za razgovor? Šta je cilj tog čovjeka? Jer cilj, jer ti to iskreno, zaista iskreno radi Allaha Đelešanu to uradi. Šta je tvoj cilj? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko se kloni raspravi makar bio u pravu. Šta? Njemu je ženet, njemu je kuća u ženetu. Makar bio u pravu. A ljudi danas su toliko zaglibili u grijesima i toliko su se njihova srca pokvarila da čak organizovano organizovano prave ono što ruši ovaj, ovaj din i što kvari ovaj din.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 الله تعالى u svojoj knjizi bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati. Ovaj ajet učimo svakog petka i učimo riječi poslanika sallallahu alaihi wa da je svaka novotarija zabluda a i da svaka zabluda vodi u vatru Svaka novotarija. Kako kaže Imam Ahmed, rahmetullahi Alehi da se vjera temelji na tri stvari, to jest na tri hadisa. Prvi od tih hadisa jeste hadis Omera radijallahu anhu Dijela se cijene prema namjerama. Dijela se cijene prema namjerama. Drugi hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko u našu vjeru uvede nešto što nije od nje bit ćemo odbijeno. I treći hadis jeste hadis haram je jasan i halal je jasan. Između su, između su sumnjive stvari. Draga moja braća hvala Allahu te bareke wa na njegovim blagodatima. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je uputio da njemu rogujemo Hvala Allahu dželešanuhu koji nas je počastio uputom, koji nas je počastio blagodatima koje mi vidimo i ne vidimo kojih smo svjesni i kojih nismo svjesni. Hadis Allahog poslanika sallallahu alaihi wa to je danas naša tema. Hadis koje mnoge knjige počinju sa tim hadisom. Hadis koji je suština ovog dina. Suština ovog dina to jest iskrenost to jest iz ispravne namjere u onome u onome što čovjek čini od dobrih dijela pa kaže Omer radi Allah čuo sam Allahog poslanika sallallahu alaihi da kaže dijela se cijene prema namjerama i svakome pripada ono što je naumio. Pa čija hijđa bude radi Allaha i njegova poslanika? Njegova je hijđa radi Allaha i njegova poslanika. Njegova hijđa radi Allaha i njegova poslanika. A čija hijđa bude radi toga da postigne nešto od dunjaluka ili radi žene da bi se njome oženio, njegova hijđa je radi onoga radi čega ju je i učinio povod objave ovog hadisa jeste znači povod zašto je Resul sallallahu alaihi wa sallam izrekao ovaj hadis jeste slučaj koji se desio sa jednim ashabom koji je htio da oženi jednu ashabiku pa mu je rekla učini hidžu pa ću se onda udati i zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izrekao ovaj hadis da vaša djela tajna i javna ako budu Allaha radi bit će prihvaćeni ako ne budu radi Allaha Đelešanuhu bit će, bit će odbijeno da vidimo šta kažu islamski učenjaci u pogledu borbe sa svojom dušom dušom koja je sklona zlu dušom kako kažu islamski učenjaci, kada čovjek iskreno uradi Allah, kada, kada iskreno uradi djelo, a Allah Đelešanu radi, kaže to je duži teško. To je duži teško jer ona od toga nema nikakve fajde. Ona nema od toga koristi. Zato joj je teško. Kaže Jahja ibn Kesir, navikavajte se iskrenosti u nijetu. Možda je to važnije i od samog djela. Kaže Sufjan Sevri, najteža etapa u borbi protiv samog sebe jeste moj nijet. Uvijek mi, uvijek mi se nekako, nekako izmicao. Mutarrif ibn Abdullah kaže, čestitog srca, čestito, čestitost srca zavisi od ispravnosti nijeta je od ispravnosti djela, ispravnost djela zavisi od iskrenog, i od iskrenog nijeta. Isto tako, sve prenosi od pa da su govorili, ko želi da mu djelo bude potpuno, da mu djelo bude potpuno, da Allah želi samo primljeno, neka uljepša svoj nijet. Zaista Allah nagrađuje svog roba ako je ova iskrenog nijeta, pa čak i zbog najobičnijeg zalogaja. Abdullah ibn Mubarak je rekao možda neko, možda neko neznatno djelo iskrena namjera uveliča, a možda ga neko veliko djelo iskrena namjera pokvari. Možda neko djelo koje je neznatno, što mi rekli bez vezi, nešto malo, ali iskrena namjera kao veliča. Čovjek legne da spava, to je muba, dozvoljeno. Ali ako nanijeti Allaha Đelešanuhu radi da se odmori kako bi nastavio sa ibaretima, kako bi mu to dalo snage, to je onda ibaret Allahu Đelešanuhu. To je onda ibaret Allahu Đelešanuhu. Zato, draga moja braća, ispričat ću vam hadis onako kako je Ebu Hurere ispričao Muavi radi Allahan. Kako bi ovo što više bilo, da tako kažem, ubitačnije po nas, da shvatimo i da se to zareže u našim, u našim srcima i da to ostane da nam to bude stalno na umu kaže Jedne prilike Ebu Hureyre vazio ljudima, govorio im je, držao vas pa dođe Muavija radi Allahana i kaže mu, o Ebu Hureyre, reci mi hadis Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kojeg si ti lično čuo od njega, gdje mi jedan takav hadis? Lično da si ga ti čuo iz usta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Ebu Hureyre malo zastao, razmislio i rekao. Rekao je Ebu Hureyre da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Prvi čovjek kojem će na sudnjem danu biti suđeno jeste šehid. Jeste šehid. Njemu će biti predočna njegova blagodat koju je blagodat koju ima Allah Đelešanu dao. Pa će je on prepoznati, a i ona će njega prepoznati. Prepoznat će tu blagodat. I bit će upitan, šta si učinio sa ovom blagodati? Borio sam se radi tebe. Borio sam se radi tebe dok nisam poginuo kao šedin. Pa će mu odgovoriti slagao si. Slagao si. Borio si se da bi ljudi rekli da si neustrašni Da bi ljudi rekli da si neustrašni. Pa eto, rečeno je. Rečeno je, govorili su. Dobio si ono zašto ti se borio. Rekli su da si neustrašni. To si naplatio. Drugim riječima ti si to već naplatio na dunjalu. Zatim će, kaže, narediti pa će ga za lice vući sve do ga u vatru, sve do ga u vatru nestrmo glave. Pa dalje se nastavlja hadis, zatim će doći čovjek koji je naučio znanje i drugi je tom znanju podučavao i puno je, puno je čitao Kur'an i njemu će biti predočena njegova blagodat. Pa će je on prepoznat. A i ona će njega prepoznat. I bit će upitan. Šta si učinio s ovom blagodat? Naučio sam znanje i drugi sam istom podučavao i čitao sam Kur'an samo radi tebe odgovorit će. Pa će Mala te tebe reći slagao se Slagao si. Naučio si znanje da bi ljudi rekli da si učenjak i čitao si Kur'an da bi ljudi rekli kako si dobar kari. Kako si dobar učač Kur'ana. Pa rečeno je bilo. Rekli su to ljudi. To su ljudi rekli. To jest. Tako je i bilo kako si naumio i to si već naplatio. Zatim će narediti pa će ga za lince vući sve ga u vatru nestrmo glavu. Pa dalje kaže, zatim će doći čovjek kojom je Allah te bareke ovaj tela dao od svih vrsta bogatstva. pa će njemu predočena njegova djela, pa će njemu biti predočena njegova blagodat, pa će on prepoznati, a ona će njega prepoznati. I bit će upitan šta si učinio s ovom blagodati. Ništa nisam izostavio od situacije gdje ti voliš da se udjeljuje, a da tamo nisam udjelio. Samo, samo radi tebe odgovorit će. će mu rečeno, slagao se Ti si uradio da bi ljudi rekli da si darežljiv, pa eto, rečeno je da si darežljiv. Zatim će i njega, kao i ovu dvojicu, baciti u džahennem. Draga moja braća, namjerno sam citirao čitav hadis da bi što veći utisak ostavio na nas. Pa kaže dalje Moavija radi Allah anhu kad je čuo ovaj hadis u rebu Hureyre pao je u nesvijest. Vidite kako hadis kad se izrekne Allah poslanika sallallahu alaihi ve sellem u potpunosti još kad ti izrekne čovjek koji ga je direktno čuo od neka poslanika kako taj hadis ostavi utisak na ljude? Probudi ih. Njihova srca se osvijesti. Jer se srca neće osvijestiti zbog nečega drugoga osim zbog Kur'ana i hadisa. I od straha Moavija je pao, pao u nesvijest. I kad je došao sed, rekao je Istinu je rekao Allah njegov poslanik. I onda je citirao kuranski ajde Allah to bare kaže onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u, njima, u njemu ništa prikratiti. Nije će na svijetu samo vatra pržiti. Ko bude želio ovaj svijet i budi je želio blagodati na ovom svijetu, Allah te bare o teala će dati plodove tvojih ruku. Dobit ćeš ono što si, što su tvoje ruke uradile i što su zaradile. Dat će plodove toga. A na onom svijetu te čeka, čeka vatra. Njih će na onom svijetu samo, samo vatra pržiti. Isto tako, poslanik sallallahu alaihi wa je rekao obraduj ovaj ummet hvalom, ponosom i ugledom, ispravnom vjerom i vlašću na zemlji. Pa ko od ovog ummeta dijelima ahireta bude zarađivao dunjaluk, neće na ahiretu imati nikakva udjela. Zato, draga moja braća, Allaha uzvišenog molim da svoje nijete očistim Allaha uzvišeno molim da mi prije svojih dijela imamo ispravan nijet. Ovaj hadis se ne odnosi na one ovaj hadis se odnosi na ona djela koja su propisana u islamu. I za ispravnost jednog djela nije dovoljan samo nijet za ispravnost jednog dijela mora biti po Kur'anu i sunnet Mora biti onako kako je propisano. I mora čovjek ima iskren nijet. Ovo nije ono što neki opravdavaju i kažu ja imam nijet da uđem u parlament kako bi, kako bi muslimanima poboljšao njihovo stanje i kako bi popravio stanje, kako bi im olakšao to je neispravno. Djela moraju biti po Kur'anu i sunnetu. Djela moraju biti onako kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio hijđu, tako? Zato od onih dijela koje je došlo sa ovom vjerom, kada ih budete činili, činite ih Allaha radi. Neka budu iskrena sva vaša djela. Zato, draga moja braćo, vidimo one danas, vidimo one danas koji prave sobe po paltaku, a vidi se kakav je njihov nijet. Njihov nijet nije ništa drugo nego da naprave razvoj među muslimanima. Njihov nijet zaista ne mogu. Pokušavao sam da razumijem. Pokušavao sam, ali ne mogu nikako da shvatim šta je cilj čovjeka koji otvori sobu i postavi temu za raspravu. Šta je cilj tog čovjeka? Jer cilj, je ti to iskreno, zaista iskreno radi da on to uradio. Šta je tvoj cilj? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko se kloni raspravi, makar bio u pravu. Šta? Njemu je ženet, njemu je kuća u ženetu. Makar bio u pravu. A ljudi danas su toliko zaglibili u grijesima i toliko su se njihova srca pokvarila da čak organizovano organizovano prave ono što ruši ovaj, ovaj din i što kvari ovaj din organizovano. Zaista, draga moja braća, bit ćemo pitani za svako naše djelo. I zaista nek, se svako preispita zbog čega čini svoja djelo Zbog čega činiš zbog čega klanjaš, kome klanjaš, zbog čega si otišao tu i tu, zbog čega si to i tu Malo je danas onih za koje kaže Allah te bareke da su evli. Malo je danas njih za koje Allah te bareke tela kaže kada čovjek znači najbliže čime se moj rob može približiti jeste kaže farzovi. Jesu ono što sam ja naredio strogo. Zatim na file, potpuni to sa na filama. Pa onda, kaže, ja postanem njegove, kaže, ruke kojim on radi njegove noge kojim hodi. Šta to znači? Znači, brate moj, da djelo koje god hoćeš da učiniš, da misliš na laža Svako djelo. Kad kreneš svojim nogama na put, svjestan si Allaha Đelešana. I odlučio si radi njega to da učiniš. Tvoje ruke kad hoće da nešto učini, kažeš bismillah, i znaš radi koga to činiš. to jezik hoće da nešto progovori. E to su oni evlije za koje Allah kaže da su evlije. Da su njegovi štićenici, da su njegovi prijatelji. Koji na Allah Đelešanu non stop misli. Zato molim Allah te Hotela da mi budemo od onih koji će svoje nijete čistiti. Da mi budemo od onih čija će tijela biti radi Allaha Đelešanu. Da mi budemo od onih koji će biti uzor i preteče u svakom hajru. Molim Allah te bareke o tela da nam oprosti naše grijehe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala rasulillah Imam muslim bilježi u svom sahihu od Abdullaha ibn Amra radi Allah anhu da je vjerovisnik sallallahu alihi sallam rekao uzimajte rad, uzimanje ratnog plina gazi požuruju, požuruju trećinu svoje ahiretske nagrade a ako u borbi ništa ne a ahiretska nagrada im je potpuna. Pogledajte ovog hadisa. Gazije požuruju uzimajući ratni plijen trećinu od ahiretske nagrade. A ako ništa ne zatmene, pa ahiretska nagrada je potpuna. Ahiretska nagrada je potpuna. I kaže Allah te bareke u ovaj tela. u hadisu Debu Hureri znači hadis kuci da je rekao uzvišeni Allah kaže ja sam najmanje potreban pridruživanje ko uradi neko djelo i u njemu mi druga pridruži napusti njega napusti njegovo djelo i njegovo pridruživanje eto napustih njega i napusti njegovo djelo zato, draga moja braća, uzvišnog Allah te bareke vetala molim da naša djela budu onako kako ih je On naredio. Da budu onako kako ih je On propisao. I da budu Allaha Đelešanuhu radi. Radi njegovog lica. Radi njegovog zadovoljstva. Jer sutra, dragi moj brati, kad dođeš na sudnji dan i kad staneš pred svog stvoritelja, i kad te on bude upitao jesi li moj robe? I zašto si moj rob? I na tom i tom mjestu i kako si? Dobro znaj onaj ko vjeruje u Allaha Đelešanu i vjeruje da će na sudnjem danu polagati račun za sva svoja djela. Onaj koji to vjeruje, on će pripremiti odgovor za to. A onaj ko sumnja, neće pripremiti odgovor. Zato pripremimo odgovor kad dođemo na sudnji dan. Za sva svoja djela. Pripremimo odgovor na sudnjem danu. Šta ćemo reći našem stvoritelju kad nas bude upitan o našoj porodici? Da li smo mi bili iskreni i ispravni pastiri? Pripremimo Allahu Đelešanuhu odgovor na sudnjem danu za naša velika i mala djela. Pripremimo Allahu Đelešanu odgovor na sudnjem danu da li smo mi bili od onih koji su uzdizali njegovu vjeru. Da li smo mi bili od onih koji su se žrtvovali za njegovu vjeru? Da li smo mi bili od onih koji su ispunili ono zašto nas je stvorio? Allah te barek je stvorio zvijezde, nebesa, zemlju, sunce, mjesec, životinje, da služe nama. Da nama služe. Nama ih odčinio. A nas je stvorio radi ibadeta njemu. Pa opet vidiš ljude kako robuju onome zašto Allah te bare kao tebi počinio. On tebi to počinio, a ti njemu robuješ. zaista pripremimo odgovor Allah za sve naše postupke i nastojimo da probudimo naše srce sa onim čime se bude srce. Molim Allah te bareke da nas uputi i napravi put, da nas pomogne na njegovom putu, da nas učini ustrajni na njegovom putu. Molim ga uzvišenog da nas sačuva zabluda, Molim ga uzvišeno da nam istinu pokaže istinom i pomogne da je slijedimo. Molim ga uzvišenog da nam zabludu pokaže zabludom i pomogne da je se klonimo. Mi smo, draga moja braćo, nemoćni bez Allaha Želešana. Nemoćni smo. Zato stalno dovidimo. I zato neka naši jezici budu stalno u dovi sa njim. Da razgovaraš sa Allahom Želešanom. Da se njemu obraćaš neka naši jezici budu vlažni. Molim Allah te bare da budu vlažni naši jezici. O spominjanju njegovog imena. Molim ga uzvišenog da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim ga uzvišenog da ih pomogne, da ih ojača, da ih učini ustrajni i da istraju na pravom putu. Molim Allah te bare da ih pomogne protiv neprijatelja. Rekao ovo Allah, Allah te bareke tala molim da oprosti imen imama je dove alhamdulillah rabbil alamin akimu salam فتن يقدس صبرا فهذا خصم خداع تقدموا زمرا للموت هاتي يقدس صبرا فهذا خصم خداع This crusade, crusade, crusade, crusade, crusade, crusade. This war on terrorism is going to take a while. www.paltak.com Sova put vjernika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy holding a stone standing there all alone, In his eyes, I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? And I wish I only wish that the truth has a tongue. آج کام سو بار یہ Allah hoće, a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani.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 A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zamlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Dobar put vjerni. Dobar put vjerni. www.paltak.com Soba put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika.